Prasidėjus Sovietų sąjungos Vokietijos karui, vokiečiai padarė tam tikras išvadas iš pirmojo pasaulinio karo patirties. Na, tos patirtis buvo tokios liudnokos. Jiegi 15 metais užėmė Kauną, gana taip užtruko ir e, labai labai nustebo, kai pamatė, jog, na kaip vokiečiam atrodė, už Kauno nėra kelio į Vilnių. Geležinkelis yra, o kelio nėra. Na kelias be abejo buvo, kelis šimtus metų jisai buvo, bet vokiečių akim kelio nesimatė. Na ir vėliau logistinės problemos susijusios dar ir su geležinkelio vėžės e, pločių, su gamtiniam sąlygom atvedė prie to, kad tas grandiozinis jų planas e, sutriuškinti rusus surengus milžinišką apsupimą Minsko rajone, na, o dalis viso to buvo veržimasis pro Kauną, jis tiesiog įklimpo Lietuvos balose. Nepavyko to padaryti, tai pirmajam pasauliniam kare pasimokė, antrajam vokiečiai elgėsi žymiai logiškiau, Kauno jie nešturmavo, armijų grupė Šiaurė veržėsi į Latviją ir, ir jam tikrai labai pavyko uh, vienas didesnių laimėjimų, kad jie greitai e, pasiekė pro Dubysą, e, na, aukštaičių, sakykime, plento kryptimi, pasiekė Dauguvą ir, ir ten sugebėjo užimti nesusprogdintus tiltus. E, armijų grupės centras veržės per Suvalkiją link, link Alitaus, nu, nuo Alitaus link Vilniaus ir viena ir kita grupuotė Kauną paliko kaip antrailė to, to, tokį objektą. Ir, ir taip, karai prasidėjus, Kauną bombardavo, bet e, daugiau tas bombardavimas buvo, kaip čia pasakius, toks karinio objektų, konkrečiai Mario uosto. E, jį mm, daužė pats miestas ypatingai nuo tų aviacinių reidų mm, nenukentėjo. Na ir Kaune prasidėjo sukilimas. Iš vienos pusės, taip, Kaune buvo kam sukilti, iš kitos pusės, na, sovietinė valdžia jau buvo ir, ir gerokai įkirėjusi kauniečiam. Nes kur jau kur, tos sovietinės inovacijos Kauną paliesdavo iš karto, greitai ir, ir su visa jėga. Represijų konvejeris sukurtas, dvi struktūros, jos Kaune natūralu, kad jų čia ir kalėjimai, ir, ir padaliniai tiek valstybės saugumo, tiek e, vidaus reikalų liaudės komisariatai 40 metų pradžioj mm, suskyla NKVD du tokius dalinius. Na ir tas represijos po trys kažkur šimtus žmonių per mėnesį dinksta, kasdien, taip sakant, po dešimt. Na ir nemaža dalis jų dinksta būtent Kaune. Ir dinksta taip, kad po to nežinia nei kur, nei kaip, nei, nei ką, procesų ypač atvirų teisminių nevyksta, kankina, daužo, kalėjimai prigrūsti. Na, žodžiu, represijos veikia pilnu mastu ir jeigu iš pradžių tai yra 40 ten Liepa, Rūpjūtė, na, dar bent galėjo atrodyti, kad čia liečia tik tai smetonos aplinką. Tai greit paaiškėjo, kad faktiškai gali paliesti bet ką ir, ir dėl bet ko. Kitas dalykas, kad taip, uh, Iš pradžių bandoma kaip ir gerinti darbininkų būklę, bet tas gerinimas jis baigėsi tuo, na kaip gerino, padidino algas, e, oficialiai nustatė, kiek turi būti, kur mokama, mm, nacionalizuotose įmonėse daugiau mažiau sovietinius darbo įstatymus ima įdeginėti, e, bet, bet realus pragyvenimo lygis smunka, mm, prekių mažėja, gaunama alga, ką gali nusipirkti, mažiau negu, negu 39 metais. Na ir kas dar, dar svarbiau, tie e, inovacijos, tai irgi tokios savotiškas. Na, Motiejus Šumauskas, jisai pats iš Šančių kilęs, ten ryškus veikėjas, vėl, vėliau ir, ir vyriausybėje sovietinės Lietuvos vadovavęs. E, tai jisai ten su, su kūdikio naivumu, na tiesą sakant, taip, mokslo jis gilių ne, nekrimtęs buvo, tai E, su šumauskišku naivumu jisai džiaugiasi, kad tik va nacionalizavo jau 40 metų pabaigoje, įmonės dirba 300 e, procentų daugiau negu kad dirbo iki sovietų valdžios. Na kaip čia tokius stebuklus padaryti galima, tegul ir visus baciuvis vieną e, su, suvaryti baciuvių ar telę, fabriką ar kooperatyvą. Ogi paprasčiausiai įvedė naktinį darbą arba pamaininį darbą. Trim pamainom dirba darbininkai. Rytinė, vakarinė ir naktinė pamaina. Dar slenkančių kokiu nors grafiku. Na tai taip, taip. Vietoj 8 valandų fabrike jisai veikia 24 valandas. Tiesa, tarpukariu tas naktinis darbas jis buvo stipriai ribojamas, ten tik tai kepėjai, na ten, kur neišvengiama, tik, tik ten, kur nenutrūkstama gamyba. Tai sovietus sąjungoje dirba naktimis, kur tik įmanoma. Tiesą sakant, ten, kur ir neįmanoma, kur reikia ir, ir, ir, kur, ir kur nereikia. Darbininkai be abejo už tokį rūpestį, už darbą naktį, na, kaip naktį, e, rytinė pamaina naktinė nuo, nuo 10 iki 6, rytinė nu, galėjo ten nu, nuo 6, vakarinė nuo, nuo 8 ir, ir, ir kaip ten norėjo, taip susidėliodavo, bet vis tiek normalus, įprastas gyvenimo ritmas sutriko ir sutriko gana, gana rimtai. E, taip dar, aišku, ir, ir kitkas prisidėjo, ir sovietizacija, ir rusifikavimas, ir lietuvių, tiesiog ypač 40-41, tai ten tiesiog kultūros, Nu, ypač 20 amžiaus, tai ten ir naikinimas, ir niekinimas. Čia, čia irgi suvaidino savo vaidmenį. Žodžiu, vokiečiai, mm, vokiečiam atvykus į Kauną, mm, sukilimas jau buvo apėmęs nemažą Kauno dalį. Atsitraukdami sovietai sugebėjo jie išžudyti dalį mm, kalinių Kauno kalėjime, sugebėjo nors ir bandė apginti, susprogdinti tiltus per nerį ir, ir, ir, ir nemuną. Na, tame buvo, aišku, minusų, buvo ir savotiškų pliusų, nes e, tiltų tai susprogdino, o pora divizijų traukėsi pagal savo keistus žemėlapius ir atsidūrė Aleksote prie, prie Šančių ir paaiškėjo, kad negali persikelti į Kauną. Bandant keltis, sukilėliai tiesiog šaudė juos, neleido forsuoti Nemuną. Na, tokiu būdu, ko gero, išgelbėdami Kauną nuo atsitraukiančios kariuomenės apiplėšimo ar, ar dar didesnių e, sudeginimo. Gerai, laikinosios vyriausybės ir, ir bendrai visos čia peripetijos, ko gero, už šito kurso ribų lieka, galima tik vieną paminėti, kad taip, laikinoji vyriausybė susikūrė ne Vilniuje, o Kaune, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą deklaruoja ir faktiškai tuo reali veikla baigėsi, nes ta dar ten truputį daugiau negu mėnesį, kol, kol galutinai nebuvo mm, nutraukta veikla, na tai turėjo vieną telefoną ir vieną automobilį, viskas. Visą, ką galėjo nuveikti, tai moraliniu autoritetu spausti. Bet bet e, vis tiek vokiečius prieš pastatė prieš faktą, kad štai yra lietuviška administracija. Spėjo ir paskirti naują Kauno e, burmistrą, tai Kazimierą Palčiauską. Šiaip pats Palčiauskas, tai jisai, na, nežinau, neįsivaizduoju, kad kada nors jis kokiu nors būrmistru būtų galėjęs tapti. Jis e, teisę studijavo, na ir darbavosi paramos, sodybos, man regis, ten tose struktūrose. Tu, tu, Mm, ir, ir kaip pakliuvo į burmistrus, a, pažįstamas paklausė ir, ir norėtų, nenorėtų, a, kodėlgi ne, tapo. Tiesa, labai ilgai jisai burmistro nebebuvo, 41 metų rudenį, a, e, šiaip taip ir pats norėjo ir, ir, ir, ir nepatiko vokiečiam jisai, vėliau ten viskuo įtarinėjo, na, truputį rezistenciją užsijėmė pasitraukė. Su ankstesniu smetonos režimu, kažin kaip jis irgi nebuvo susijęs. Na, skautas toks, skautų skautas. Ir, ir, ir vėliau skautavo. E, nuo jo, kas ten Kaune priklausė, tai didelis klausimas, nes visų pirma e, buvo Kaune ir, ir tvarkė karo komendantas lietuvių bobelis kurį laiką tvarkė, laikinoji vyriausybė kažką bandė daryti, no galiausiai, tai negaliausiai, iš karto buvo sukurta vokiečių karinė administracija mm, su, su, su karo komendantais ir kai frontas pajuda toliau į rytus, O tas karinis valdymas e, vokiečių praktika buvo, kad 300 km iki fronto viską tvarko kariuomenė, niekas čia jokios kitokios valdžios nelabai pripažįsta, e, bet, bet frontai pasitraukus, Lietuva tarsi atsidūrė gana tolimam užnugarį, na tai tada užgriuvo Lietuvą Trečiojo Reicho e, partinė ir, ir valstybinė administracija užgriuva visiškai, tiesą sakant, nei tos laikinos vyriausybės nenorėdami, nei, nei čia kažkokiu vietiniu neiškių tarybų burmistru ar dar kokių savivaldybių. E, na, nemalonus surprizas buvo. Tai gerai, Lietuva atsidūrė Vokietijos žinioj, vadinamam Oslandė. Oslandas nebuvo inkorporuotas į Trečią Reichą, tiksliau kai kurie pakraštėliai Lietuvos buvo, bet Bet, bet e, ne iki galo, kas toliau bus, jie taip pat nelabai mėgo šnekėti, bet apėmė tas Oslandas e, Latviją, Estiją, Lietuvą ir, ir didžiumą Baltarusijos, bei dar e, Baltstogės tą tokį trikampį, su kuriuo nežinojo nei kur jį kišti, nei ką daryti. Teoriškai jį tarsi turėjo prijungti prie Trečiojo Reicho, praktiškai tarsi prie general gubernatorystės, tai yra Lenkijos okupuotas. Na ir, ir taip iki karo galo ir, ir nenusprendė nurodė, kas tai tokio ir kuo tai turi būti. Na, nesvarbu. E, svarbiau mums, aišku, Lietuva. Lietuva, Lietuvos generalinės rytis e, buvo suformuota, iš keturių savo ruoštų sričių susidėjo Kauno, Vilniaus, e, Panevežio ir Šiaulių. Na, Kaunas užnemunė ir, ir, taip sakant, kas ten truputį, truputį į šiaurę mm, žemės. E, Lietuvos srities sostinė buvo visgi ne Vilnius pasirinktas, kur netaip ko gero ir saugu, o Kaunas. Beje, tam administraciniam keturiose sritise buvo du savarankiški vienetai administraciniai, Tai yra tiesiog Vilnius ir tiesiog Kaunas. Tai Kauno sritis buvo savo, na, o Kaunas pats savo. Na, ypatingos reikšmės tai neturėjo, bet Kaunas srities, ten tas komisaras, jisai pačiam Kaune labai reikštis negalėjo. Vienintelis gal aspektas buvo toks, kad jie galėjo kontroliuoti teritorinį susisiekimą tarp Kauno ir Kauno srities. Ta, ta ir darė. Kovodami prieš, kaip vadino spekuliantus. O realiai tai maisto prekyba ir, ir kaimo prekių vežimai į mm, Kauną. Tai gerai, Oslandas buvo pavaldus e, Alfredui Rosenbergui, Reicho ministerija terito, okupuotam teritorijom e, valdyti buvo sukurta. Rosenbergas, jisai kilęs iš Estijos, tiesą sakant, jisai joks ten ne, ne vokietis, o estų kilmės, veikėjas, mm, pusiau ten toksai estas rusas vokietis, anksti atsidūręs Vokietijai, prisiplakė prie nacistų judėjimo, Hitlerio toks geras pažįstamas, Hitleris įvertino už tai, kad jisai va, Hitleriui davė į rankas antisemitinį ginklą, tai yra Siono išminčio protokolus, kurių Vokietijoje nelabai žinojo, nes falsifikatas visgi Rusijoje tas buvo sukurtas. Na ir Rosenbergas jis buvo iškilęs iki tiek, kad galvoja jį Reicho užsienio reikalų ministrų padaryti, bet nesugebėjo jis ten gero įspūdžio vizito į Angliją metu nu, sukurti. Na, anglų sveikino ranką kilnodamas dešinę. Tai, žinot, kaip busimam ministrui etiketo nežinojimas nuo, nuo jo mm, privalumo net leidžia. Su Kaunu, <laughs> su Kaunu jisai, aišku, savotiškai buvo susijęs, tarpukario spaudoje rašė, kad e, kažkada Berlyne e, jisai piršosi vienai Kauno žydaitei, įsimylėjęs, neįsimylėjęs buvo, bet piršosi ir, ir nieko gero iš to neišėjo, nesutiko už jo ištekėti. E, ne dėl to, kad antisemitas ar, ar koks ten estas neaiškus, Rosenbergas dar kitų savybių turėjo gėrę, kaip arklys, turbūt taip reiktų pasakyti. Ir, ir marškinius keitė, na bent jau vokiečiam taip atrodė, kad tik tada, kai jau jie pūtė ant jo kūną pradeda. Na, o čia ta Kauno meilės istorija anegdotinė, tai skurdus nieko neturi, negražus ir kvailas, tai, tai kaip už tokio tekėsi, neištekė. E, tai gerai, Rosenbergas labai čia po Oslandą mm, na, nevizitavo kitų reikalų turėjo, na ir likimas jo buvo nuteisę Nürnbergo procesą ir, ir sėkmingai pakorė. E, tiesą sakant, turbūt čia tas atvejis, kur visiškai negaila. Mm, e, tikruoju, ir formaliuoju Oslando valdytoju buvo Oslando reiks e, komisaras e, Ar Arnoldas Lozė. E, jisai tokių ypatingų gal ten nacistų nebuvo, bet tiesą sakant ir netrukdė vis, nei SS, nei gestapai, nei, nei kitiem aktyvistam išdarinėti, ką tik nori. Jo rezidencija buvo Rygoje, bet kurį laiką jis planavo, kad galbūt įsikurti ir Kaune jau buvo numatęs e, Tubelio mm, e, vilą Žaliakalnį ir, ir ruošiasi jis e, persikelti. Tačiau, ko gero, nutiko taip, kad na, <laughs> per daug skorpionų vienoje dėžutėje atsidūrė ir, ir Lozė mm, pasitenkino tuo, kad liko Rygoj. Galų gale jisai nuo to, kad buvo Oslando vadovu, net leido nuo jo uh, partinių pareigų Vokietijoje, šiaurės vakaruose, jis ten tvarkė mm, vietinę mm, partinę e, struktūrą. Na, čia Hitlerio vadav, vadovavimo ypatybės ir gudrybės. Jisai kaip pats ten toksai pusiau menininkas. Tai taip ir valstybė valdė. Įtvirtino vadinamą Führer principą, tai yra mm, bet kuris užimantis savo kažkokias pareigas gali užsiimti ir dar papildomam, jeigu tik mato, kad gali. Ne įstatymai apibrėžia, o valia žmogaus. Na, fiureriavimas toksai. Tai ir fiureriavo. Ten Vokietijos trečias reichas, tai buvo kažkokios ten žiūrkių varžybos, vidinių peštynė ir, ir tikrai ne, ne, ne ta valstybė, ne, ne ta biurokratinė Vokietija, kokia ji buvo kažkada mm, antrojo reicho metais, 19 amžiai. Tai e, tiek apie Lozę, jo niekas nepakorė, laimingai pasodino į kalėjimą, nuteisė, bet kažkuo ten atseit sirgo baisiai, paleido pusantrų metų ir, ir na, turint omeny, kad jo valdomai teritorijoje buvo nužudyta apie milijonas žmonių, tai švelniai tariant, nedekvačiai, mm, švelniai su juo buvo pasielgta. Nežinau jau net kodėl, kam jis dar dirbo be, be Hitlerio, ar, ar, ar dar čia kokios istorijos buvo. Na, o Lietuvos tikruoju valdytoju tapo Oslando Lietuvos generalinės srities generalinis komisaras Teodoras Adrianas von Rentelnas. Jisai įsikūrė Kaune. Tiesą sakant, jisai jau ir buvo tokiu tikruoju, galima sakyti, Oslando Hitlerio atstovu. Lozė tiesiog išgirdęs, kad atvyksta, atvyko, susitiko ir, ir dar didelis klausimas, kas didesnį autoritetą partinį turėjo. Na, von Rentelnas jisai Čia buvo mm, dvigubas daktaras, dvi disertacijas apsigynęs, bet nuo to mm, kažkokiu mažesniu nacistu tikrai nebuvo pasidaręs. E, nepaisant išsilavinimo, jis turėjo nuostabų talentą įsigyti, daryti blogą įspūdį, įsigyti priešus ir, ir šiuo požiūriu ne ten, kur galbūt ir kažkokios sąjungos buvo įmanomos su vietiniais Lietuvos veikėjais, na, sakykime, kataliko bažnyčia ar, ar, ar kokiais ten e, buvusiais tautininkais jau nuo lietuvės, tai Renkelnas sugebėjo viską sugadinti. Jo labiau dar žmogus ir godus buvo, nusitaikęs, sakykime, Vokietijoje buvusio vailokaičių turtą, tiek fabrikus, tiek, tiek jų namus. Na, nesikuklino žmogus e, grobdamas, e, ką jau čia be pasakysiu, matosi, kad ekonomikos mm, mokslų daktaras, specialistas. E, įsikūrė jisai Kaune, mm, e, jo štabas, ar kaip čia pasakius, ofisas e, buvo pramonės ir amatų rūmose, na, retų spausdinių skyriui, vėliau Kauno apskrities bibliotekos, na, pastato Daukanto gatvėje su, su akmeniniu rutuliu. O pats jisai ten giliau truputį mm, rezidavo e, name, giliau link, link e, kalno. Ir tiesą sakant, nuo jo faktiškai priklausė viskas. Tiek, tai, kad e, kas vyksta Kaune, tai gal ne, neipatingai jis domėjasi, kitų problemų buvo daug. Jo likimas iš viso neaiškus. E, kažkur dingo, pradingo, tarsi pagavo sovietą ir pakorė, bet pakorė buvo pakartų, bet pakorė kitus ir, ir, ir, ir mm, Rygos vadinamam procese. Apie tai šiek tiek vėliau. Na, o tikruoju Kauno valdytoju tapo Kauno komisaras nuo 42 metų esą rud, rudmarškinių brigadenfiureris Hansas Friedrichas Eberhardas Walteris Krameris jo tą pavardę daug kas maišo, ji gana dažna, tai nenustepkit istoriografijoje ar kur įvairių rašybų rasdami. Tiesa, Kramerių buvo tiek daug, kad vienas Krameris buvo e, tankų generolas vokiečių, vienas Krameris e, kariavo Stalino pusėje generolas, o dar vienas Krameris e, buvo Jungtinių Amerikos valstijų irgi generolų. Na, žodžiu, kur, kur Kramer prieš Kramerį toks filmas kažkada buvo, tai ne, čia ne apie tai. Krameris buvo E, na, kaip čia pasakius, jis popieriaus pramonės ten ka, ka, kažkoks verslininkas, va iš tokios ryties, ne, ne, nedidelis intelektualas, ne, ne, ne mokslo daktaras. E, iš vienos pusės sužvėrėjęs antisemitas, tiesiog jau, jau čia turbūt tas atvejis, kai, kai nu, žiaurumą iš koncentracijos stovyklos išvyto jį, mm, pasirodė, na, turėjo patirtį miestų vadovavimą e, Vokietijoje šiokią tokią. E, taip pat, e, kaip ir Kauno apskrities komisaras, taip ir Kauno miesto buvo iš SA, ne iš SS, ne, ne, ne iš kokių nors ten partinių funkcionierių. Atvyk, traukėsi Kauno, jisai tiesiog tam Kauno burmistrui pareiškė, kad jis yra oberburmistras ir, ir viskas nuo jo turi priklausyti. Na, iš esmės viskas nuo jo ir, ir ėmė priklausyti. Nu, Lietuvių administracijai liko tokios šalygatvių valymas, apšvietimas, dar kas nors tokio. Jisai jau turėjo liūdnos patirties, buvo paskirtas e, užgrobtos tos Lenkijos dalies, kurie atiteko Vokietijai vieno miesto mm, e, vadovu, ir privadovavo. Tai tenai e, su, na, sublizgėjo, nesublizgėjo, susiteršė kaip e, žydų naikintojas, kaip, kaip e, Lenkų. Na, pats gyrėsi, kad, kad kuniga, kuris per pamokslą pasakė, kad reikia kovoti prieš vokiečius, tai jis tai prie bažnyčios pakorė ir tris dienas pakartą laikė. O žydus tai jau tiesiog jisai naikino kaip, kaip reiškinį, nežinau kaip čia pasakius. E, jo iniciatyva tas Kauno getas buvo nuolatos mažinamas, nuolatos žydai per visokias didžiasias ir mažasias akcijas žudami, stengiamasi, kad tik kuo daugiau jų numirtų. E, nelabai kas ten to ir taip greitai reikalavo iš Vokietijos. Čia jau reiškiasi jisai. E, tai gerai atrodytų galvą pra, pramušęs nacistas, tai nacistas, bet jis šiaip tai, va tokio, man regis, Kauno valdytojo nebuvo nei iki jo, nei po jo, visokių čia buvo, bet, bet šitokio nebuvo. Ir ne tik dėl, dėl žydų nepykantos, jisai žydus tai persekiojo, bet, bet vogė viską, ką, ką tai galėjo, ir baldus, ir, ir, ir daiktus, ir, ir vertybės. Tai gerai žydo vogė, gal galėjo pa pasiaiškinti prieš savo nacistinę sąžinę. O jo karjeros viršūnė, kai jis pradėjo vokti ir iš vokiečių. Ehm, per antrą pasaulinį karą labai trūko degalų, ypač automobiliam, iš viso automobilio važinėti buvo galima tik ten įrodžius, ko tau ten reikia, kur reikia ir, ir gavus degalus. Na, tai jisai suprato vertę komersantas, taip sakant, e, tai jo viršūnė buvo, kai jis e, pavogė 10 tonų benzino Ir nebuvo, na, žinot, 10 tonų benzino į rūsį nesupilsi. Tai gudriau nesugalvojo, kaip Kauno gaisrinį panaudoti, nes ten cisternos yra, tai va, ir, ir gudriai paslėpė. Na, apie tai aišku sužinojo ir gaisrininkai, ir pusę Kauno, ypač gaisrininkams smagu, kai maža ką ten gaisras ar, ar karts nuo karto Kauną bombarduoja, o jie ką su benzinu atvažiuos. Na, žodžiu, žmogus buvo talentingas, tuos savo talentus sitartinus parodė dar ir, ir Kaunui evakuacijai evakuacijos metu, kuomet jau ten atvirai plėšė, atvirai viską vogė, krovė į baržas ir vežė, kas tik tai po ranka pakliuvo, nesigviešio niekuo. Galą gavo 45 metų balandyje, fronto dalinį jau ten kažkokiam pancerių grenadierų sovietų tankai sutraiškė, kaip suprantu. Na, turbūt irgi niekas labai ašarų dėl jo e, neliejo. Bet e, pasikartosiu, būtent jis buvo pagrindinis Kauno antisemitas, pagrindinis to, kas vyko Kaune e, represijų ir visokio nacistinio marazmo organizatorius, na ir pagrindinis grobikas. Šalia jo prie žydų persekiojimo ir, ir sugrūdimo į, iš pradžių į geto, vėliau ir naikinimo stipriai prisidėjo Enzadzų grupės vadas Fransas e, Štalekeris, kuris Kaune čia taip jo čia ir beveik 90 procentų, kad Lietūkio garažo pogromas, jo žinioj buvo Klimaičio dalinys, kuris Vilijampolė pogromas su, su, sukėlė ir vėliau prie 7 ir 8 forto žydus ir įkalinė, ir kankino, ir, ir žudė. Viso to reikėjo jo čia tom gudriai schemai, kad, na va, lietuviai nekenčia žydų, dėl to, kad žydus išgelbėti, mes juos e, turim iškeldinti iš Kauno. Tiesa, iš pradžių jisai ir, ir, ir karinis vadovas generolas Polis buvo sumanę manę dar, kaip sakant, e, įdomiau. Iškelt visus žydus į gaižiūnų poligoną. Na, tam poligone nieko nėra, ten, ten per manevrus palapinėse gyvena. Na, šiaip taip, šiaip taip Kauno e, veikėjai tikino, kad neįmanoma, neturim transporto, nėra kaip, ten kaip jie gyvens. Ir, ir, ir. Tada nusprendė Vilija Vilijampolė. Na ir Vilijampolės didelis, didelis buvo aptvertas, lietuviai iškeldinti, na, o žydai daugiau mažiau savanoriškai per porą savaičių sukeldinti. Iš pradžių getas, e, jis gal iš tiesų ir, tiesų ir getą tavo 16 amžiaus, 17 prasme. Na, getas tai nuo žodžio geto kalvė. Venecijoje pirmas žydų kvartalas, e, va, tai buvo organizuotas. Mm, ir, ir, ir, ir va, kaip jis ten organizuotas? Vidinė savivalda, Saulė nusileido, žydai neturėjo teisės išeiti iš geto ir, ir ten užsiimti tik apibrieštom specialybėm. Na tai jau tie vokiški getai, tai taip, jau, jie, jie jau, jau, jau, jau ir Vokietijoje, ir, ir Lenkijoje priminė greičiau koncentracijos stovyklas negu, negu tuos viduramžių laikų getus. Na, Viljampolė tai jau čia ne koncentracijos mirties stovyklą priminė, nes labai greitai ėmė naikinti visus tos žydus, žydus, kur neįmanoma panaudoti darbo reikmėm, Arba, kaip užsimanė Krameris, mažinant geto plotą. Nes ten keturis kartus mažino, kol visai sugrūdo ten, ten e, sąjungos aikštės tie kelis kvartalėlis. Na, tas mažinimas, tai taip, iš pradžių žudyti tuos, kurie uh, našlaičiai, prieglaudos, ligoniai, po to visus, kurie negali dirbti invalidus, po to e, vyresnio amžiaus žydus, na, galiausiai ir vaikus žudyti. Tai iš e, Kaune buvusių apie 60 tūkstančių žydų į getą 41 e, metų berot sulaukė apie 30 tūkstančių, o po to, kai pradeda naikinti ir žudyti, tai iš viso ten jų lieka 44 metais apie 8 tūkstančius. Na, frontai artėjant, dar, dar labai nepriartėjus, sugerėjus, sugetas likviduojamas, e, dalis e, sunaikinama žydų, dalis išvežami e, įvairiausias koncentracijos stovyklas. Na ir ten kaip jau kam ten pasiseka. Šiaip jau iš tų mm, išvežtų išgyveno, na, ne visus, ne iš karto ten, nors tiek neižudė. Ir bendrai iš Kauno žydų bendruomenės, na, Sunku čia taip suskaičiuoti, kiek gyvų liko, nes dalis, tiesą sakant, spėjo pasitraukti vokiečiam artėjant, dalis slapstėsi, dalis išgyveno ir koncentracijos stovyklose, bet vargu ar daugiau kaip 10 procentų, ko gero mažiau, gal kokie 5. Na, taip, žydų bendruomenė, vokiečių buvo repatrijuota, žydų sunaikinta. Na, Kauno burmistru po Palčiausko Kazimiero tapo Steponas Kenstavičius, Kesgaila, jisai jaunalietuvis, ten toksai ir, ir e, Kauno jaunalietuvių vadovas, tai gal ir nenostabu, kad, kad tapo, jis labiau patiko Krameriui ar, ar, ar, ar e, nacistiniai valdžiai, jį ir, jį ir iškėlė. Na, dar jisai buvo, dieve, 40 taip, pirmais jau, jau, jau sovietai bandė gaudyti, pasislėpė tiesiog miške ir, ir karui artėjant jau ten buvo sudaręs partizanų nedidelį dalinį ir, ir netgi šiek tiek sugebėjęs pakariauti. Tai šiuo požiūriu, na, gal, gal toksai mm, žmogus mm, įrodęs mm, ištikimumą naujai valdžiai. Bet, bet įrodęs tai įrodęs, o realiai tai kiek galėjo, tiek, tiek vokiečių valdymą ignoravo. Na, nu, tas vokiečių valdymas, jisai Kaunui e, buvo įkyrus keletą aspektų. Vienas, tai tiesiog e, lietuviškos ypač politinės kultūros pjovimui ją. Ja Na, uždraudė vasaro 16 švęs, net minėt negalima. Tik 43 Stalingrade, kai, Grade, kai, kai jau gerai apmalė, tai tada leido, bet ir nepatiko. Ten Kodėl karo muziejui lietuvninkas esame mes gimę, negalima taip. Ai, bendrai iš karo muziejaus iš viso norėjo užsigrobti štabą padaryti, vėliau nusprendė, ai, tegul būna, bet tada duokite skulptūras, varinės, reikia karo pramoniai. Na, iš tiesų, tai na, ką jūs ten priubagausite iš tų muziejų, kokio vario. Bet, bet tas va, vokiškas, yra toks rusiškas žodis krochoborstva, trupinių rankiojimas. Tai, tai kuo jau kuo šituo tai jie pasižymėjo. Na nu, tai prikibo, prikibo, prisėjo nuo, nuo bokšto tą karį, nu, nu, nuimti dabar atkurtas, atstatytas. Mm, Rimšos vargo mokykla, laimiai buvo kopijos, buvo kaip nulieti, e, vietoj kitų skulptūrų ir biustų, nes ir tuos norėjo nu, nu, nu, nu pavokti, tai, tai davė įvairiausias gilzes, kokias Nagevičius galėjo tik tai surankioti ir, ir šiaip taip atsikratė. Bet, na, prasidėjo šventės, kokių Lietuva nemačiusi. Rugsėjo, atsiprašau, gegužės pirmą darbo šventė, Hitler Jugendo diena, e, rugsėjo, birželio 22 išvadavimą iš sovietų šventė. E, alaus pučia švenčia. Šventė ten vokiečių nacionalinė ir, ir vis, visokį velnę. Ką, ką tik nori šventė, išskyrus lietuviškas šventės. Tai čia, aišku, galima pasakyti, nebaisiausia palyginus su getu ar, ar devinto forto ir, ir kitokia veikla. A, kalbant apie įkalinimo įstaigas, taip, e, e, Kauno sunkių darbų kalėjimas kaip veikia, taip veikia. E, Gestapas e, su savo kalėjimu irgi darbavosi. E, devintas fortas kaip įkalinimo, bet ir, ir kaip na, masinių, na, kartais ir nemasinių mirties bausmių vykdymo vieta funkcionavo. Tai manau apie tai žinote, bet dar buvo Kaunas ir didelių karo belaisvių koncentracijos ir iš tiesų naikinimo centru. Visą tokį stovyklų, galima sakyti, kompleksėlį E, prie šešto forto, taip pat šeštas fortas, bet ten mažai vietos, tai laukose aplink aptverta ir, ir ten tie kareiviai mirė kaip musės. Nu, kita šiek tiek gal geresnė, bet tik tiek, tik, kad na, labai jau matoma. Tai, tai buvo prie Maironio gatvės, ten tokia dikinė, kurį laiką tarpu kari buvo. Na, garsiai tuo, kad, kad tenai kaip čia pasakius, lengvo elgesio moterį susiradus, kur daugiau, tai va tenai ir, ir, ir vesdavosi. Na, tai padarė, prie salos e, aptvėrė, įrengė karo belaisvų stovyklą ir, ir, ir ta stovykla irgi ten veikia kaip žmonių genėtina e, mėsmalė. E, tai šiuo požiūriu Kaunas išoriškai atrodė, švelniai tariant, šiaip savo. Na, kitas dalykas, kad vokiečiai užsijėmė tokiu gana demonstratyviu vokiško gyvenimo ir lietuviško atskirimu. Na, sakykime, metropolį padarė, kad vien tik vokiečiam restoranas, lietuviam eiti negalima. Plechavičius pabandė kartą įeiti, išmetė jį, na, matyt, prisidėjo prie jo tokio vidinio mm, antinacizmo galite ten Romuva kareivių kinas, kareivio viešname įsteigti, įsteigta, kas ten tik tai nori. Ir bendrai viešas toks gyvenimas pasidarė gana, gana nirus, nes iš vienos pusės nėra čia ko labai linksmintis, nėra už ką, nėra kaip, jo iš kitos pusės, jeigu ten kokioj kaviniai brangu viskas baisi. Vieša laisva rinka jį labai susitraukė vokiečiam valdant. Mm, kortelių sistema įvesta dirbantėm. Tiesa, ne visi Kaune dar jas ir gavo, ypač 40 iki 42 metų, ten vos ketvirtis tie, kurie dirba gamyklose. Algas lietuvė mokėjo dvigubai mažesnės negu vokiečiam už tą patį darbą, o iš tų kortelių gaunama maistą, tai e, sugebėjo paskaičiuoti, kad e, dieną išeidavo 1400 kalorijų. Na, 1400 kalorijų, tai čia gulint e, kažkokiam ten tokiam nedirbančiam ant sofos gulint, taip galima pragyventi. Tiesa, ar, ar trys metus taip išgyvensi klausimas, bet e, nusilpsi ir nežinia, kuo baigsis. Tai išsivystė milžiniška juodoji rinka mm, su milžiniška vidinė kontrabanda. Nes vokiečiai visą maisto auginimą pričiupa, pričiupo taip, kad keulę galėjo užsiauginti, bet e, ją papjauti turėjo leidimą gauti ir papjaudavo ir mėsą vokiečiai paimdavo, likdavo kojos ir galva tik tai tam, kuris papjovė. Na tai dar šalia visko išsivystė ir, ir jo, jodoji, nelegali keulė, vištų, ten kur tik ką tik įmanoma pasėti, tokia rinka. Kaune vietoj dar e, darželių ir, ir, ir, ir rožių ėmė sodinti bulves, morkas, pupeles ir ką tik nori. Mano senelis beje tuo irgi sėkmingai užsiminėjęs prie Soboro gyvena, tai ten kieme. Tai jis tą daržą dar ten, man regis, iki kokio 80 metų buvo, dar ir šiltnamėlį nedidelį pasidaręs. Taip sakant, pasitikėjo sovietų valdžia ir, ir tuo, kad maisto visada ir visiems užteks. Uh, Iš vokiškų inovacijų viena, bet ir neįgyvendinta, tai e, jie 43-4 metais galvojo Kaune troleibusą pastatyti, paleisti liniją. E, buvo pavyzdys, tai yra e, Stanburgas arba Isrutis, tenai troleibusai važinėjo. Čia ne iš vokiečių didelės, kaip čia pasakius, Mm, na, techninės e, pažangos ta idėja kilo, o dėl to, kad e, visą karo metą tiesiog degalų badas, visus degalus surija frontas, na, o elektrą, elektrą galima gaminti iš durpių, iš ko tik tai nori dinamą sukti, e, troleibusai šiuo požiūriu buvo racionalus pasirinkimas, bet nepastatė. Ne, ne, ne Kaune troleibusai pasirodė tik tai trejais e, visaip išvartytais šešetais pažymėtais metais, 1966 metais ir nuo tada važinėja ir, ir važinėja, bet ne, nebe vokiečių e, dėka. Na, prie viso bendro vaizdo dar reikėtų pridėti ir, ir vokiečių represijas. Jie sugebėjo pralenkti sovietus e, savo e, mėsmalės dėka. Jie gal ne, ne taip masiškai žudė tuos, kuriuos pričiupdavo, e, bet darbavosi. Jeigu sovietai per dieną dešimt, tai statistiškai, vidutiniškai Oslandė per, per dieną kiekvieno iš tų sričių na, konkur per, per dieną po 20 žmonių pakliūdavo į gestapo ar, ar panašių ten įtartinų struktūrų e, rankas. E, degradacija ekonominio gyvenimo buvo tokia, kad gali 20 skaidriai pasižiūrėti, va tokie skelbimai buvo. Na, grubiai tariant, keičiu lapės kailinius į fortepijoną. Pinigai nu, nu, nustojo tokios reikšmės, kokios jie galėjo turėti. Viskas turgus, viskas kažkoks barteris, viskas keitimas. Na ir, ir ypatingos reikšmės, ar tu daug dirbi, ar mažai, nebuvo. Algos, kurias mokėjo, na labai gera alga, buvo šimtas uh, markių, bet čia jau kvalifikuoto darbininko. Na tai už tą algą, algą galėjai nusipirkti jodoje rinkoje pusę kilogramo lašinių. Pasakiška, be abejo. Nu, ta, tas algas buvo mokamas tik tam, kad va, korteles galėtum mm, už jas gaunamas prekes susimokėti pagal nustatytas žemas ir, ir ten neaiškas kainas. Marazmo turbūt viršūnė buvo ta, kad e, vaikam priklausė pienas, tai, tai net ir pieno vokiečiai vaikam neduodavo, išrogas gaudavo e, vietoj, vietoj pieno. Tai čia pienininkystės krašte tokiam kaip, kaip, kaip Lietuva tokie dalykai vyko. E, sovietinis e, partizaninis judėjimas, kaip ir tiesą sakant bendrai e, antinacinis, jisai Kaune bazavosi, antinacinis taip, ryškiai, ir dar tokiam gana aukštam lygiai, kad ir spaudą sugebėjo leisti kartais ir profesionaliai. Ir, ir, ir visokias šunybės vokiečiam krėsti, ypač ūkinės ir, ir administracinės. Na, o sovietinis pasipriešinimas galit pažiūrėti į 21 schemą, tai rombais pažymėtos e, žvalgybinės e, grupės, iš esmės diversinės arba žvalgybinės. Aplink Kauną iš tiesų tik tai jos ir, ir jos dalis e, buvo susitelkusi Karmėlovos miškuose, Karmėlovos, Praveniškių, link, link Kaišadorių, tenai. E, susikaupę, nes retai gyvenama ir ten sentikių kaimų yra ir, ir, ir sunku, kad ten ką nors sugaudyti. Ir, ir tiesą sakant, vokiečiai ten beveik nesugaudė. E, pamažu ir prie Kauno priartėjo. Tai čia ypatingai Girstapė regionas, e, prie, prie vadinamo geležinių vartų aklųjų kombinatas, Kampo gatvė, ten, va, ten ta sfera, kur, kur, kur e, sovietiniai žvalgybinės grupės ir, ir veikia. Į Sigudrinio buvo ne, net iš aukštuosius šančius lysti, ten radio uh, savo, savo imtuvą, radio stotį, mm, net, net šiokias tokias radio transliacijas e, surengė. Bet bendrai paėmus Kaune, na, galit pamatyti, nėra partinių organizacijų, grupių ir, ir panašių dalykų. Čia greičiau jau, jau buvo gana saugus užnugaris. Tuo tarpu, jei pažiūrėti aplink Vilnių, tai ten susitelkia visko. Aplink Panevežį daugiau komunistinių tokių grupių yra, bet jie tenai mažiau ką nors blogo vokiečiam darė. Na, žodžiu, mm, e, nieko nuostabaus, kad čia kokia nors e, Čaponio ar Aleksonio ar, ar, ar, ar, ar kitokių, mm, kaip Borisa e, veiklos keliai Kauna irgi palėtė, bet vokiečiai už čia tų raudonų partizanų darbus Kaune masinių represijų netaikė, nes taip tai žinote, buvo ten pasiuostas už vieną vokiečių kareivį šimtą lietuvių sušaudyt. Tai Kaune iki, iki, iki tokio nenusirito. Vilniuje nusirito, kaip žinote, ten Pirčipio tragedija arba Arba, jeigu jie tokių priemonių imdavosi kaimų deginimo, tai susirasdavo e, arba va, kaip iš oro kaimas, čia, čia link Jonavos važiuojant, sentikių, rusų. E, arba eilinį kartą susigalvodavo ir, ir nu, nu, nužudydavo ten kokį nors kiekį žydų iš geto. E, bet, kaip bebūtų, šitas aspektas irgi, irgi buvo. Žodžiu, vokiečiai sugebėjo Kaunui įkirėti, iš Kauno pavertė tokį, Kauną pavertė į tokį gana niūrų ir tamsų miestą tiesioginė prasme. Na, iš vienos pusės karas, iš kitos elektrą taupo, tai va, užtemdymas būdavo nuo trijų valandų vasarą nuo, nuo, nuo penktos, nuo, nuo, nuo šeštos, kitaip tariant, viskas išjungiama, automobiliai be šviesų važinėja ir iš išorės turi nesimatyti šviečiančių langų. Nu, tai neblogai, čia ir Kaune ir dabar su žibintais yra puikių kvartalų, kur nesinori eiti, kad, kad kojos nenusilaužti. O tuo metu taip. Komendanto valanda visą laiką veikia, kad nuo, nuo 10 valandos iki 6 negalima kojos iš namų iškelti. Na, galima būtų pajokauti, kad gyvena taip pat kaip, kaip dabar koronaviruso karantinė. Nežinia, kada numirsi, sėdi namie ir, ir išeiti niekur neleidžia. Na, galima pajokauti, bet gal nejokaukim. Atsitraukiant, Kaunas e, irgi, e, galima sakyti, per antrą pasaulinį karą, kaip beje ir per pirmą, nutiko Kaune trys stebuklai. Labai mažai nukentėjo, turint omeny, kad miestas vis dar buvo pusiau medinis, tai čia kokie nors tokie e, padegamų bombonės šiuo antskričiai masiniai na, nedaug dievė ten amerikiečių skraidančių tvirtovių, bet užtektų ir vokiečių, užtektų ir sovietų. Na ir nežinia, kas iš Kauno būtų likę. Daug, Kaunas daugiau nukentėjo nuo tų atsitraukimo metų susprogdintų arba ten kažkokiu tokiu pusiau netyčiniu padėgimu. Taip vieną kitą namą bombarduojant e, sugriovė, skraidė mm, sovi, sovietiniai bombonešiai, bet e, kad pataikytų į kokį nors strateginį objektą ir kažinką baisaus pridarytų, ne. Nuo 43 metų vasaros prasidėjo kars nuo karto tokie daugiau mažiau pavieniai antskrydžiai. E, tiesą sakant, nelabai padėjo tos e, diversantų grupės, kurios tarsi ir turėjo nurodyti, kur ir ką bombarduoti. Nu, šiaip sausekėsi. Na, geležinkelio mm, stoties mazgo rajone dar dar, bet, bet irgi būna ir, ir, ir geriau. E, Liepos 13 užima Vilnių 44 metais ir ima judėti link, link, link Kauno. Mm, ir Vilniaus ir Kauno užėmimas vokiečiam buvo savotiškas netikėtumas. Na, ten tiesiog tos grandiozinės 44 metų mm, pavasario Bagratijono operacijos tokie papildomi dar etapai. Mm. poskriptumai, galima sakyti. Ir nors Hitleris paskelbė Vilnių ir Kauną festungais, tai yra tvirtovėm, kur turi ten iki paskutinio kareivio kovoti, na tai Vilnių dar, dar, dar kovoja, kaip ten ką. O Kaune iš to festungo, na tik tiek buvo, kad ruošiasi, ruošiasi paversti Kauną tvirtovę. Tai prigazdino gyventojus ir, ir didelė dalis iš Kauno išbėgo, kas tik galėjo kur nors į kaimą. E, tie, kuriuos leido, kuriem davė dokumentus kokius nors, nes toli gražu e, su savo Oslando čia tais pasais trečiam reikia neįleistų kojos įkelti. Tik vėliau jau visai frontui priartėjus, su bendra pabėgėlių mase galėjo, galėjo tokie žmonės trauktis. E, laisvės alėjos daly iškirto Liepas, tarsi ten prie senamešio pradžios, tarsi ruošiasi, kad e, lėktuvai galėtų nusileisti, va tokį vidinį aerodromą darė. Na ir daugiau čia tų ypatingų karinių pasiruošimų vokiečiai ir, ir nenuveikė. Mm, kuomet e, prasideda čia tas tartinas Kauno šturmas, tai jau ką jau čia, čia Kaune bešturmuosi, nes rūpjūčio pirmą dieną Kauną va ir užima, tai rūpjūčio pirmą jau užimta Marijampolė, Kazlų Rūda užimta, jau Kaunas atkirstas geležinkelis nuo, nuo Vokietijos, jau niekas nei atvažiuos, nei, nei, nei, nei, nei išvažiuos. Palei Nemuną galima trauktis, galima Nemunu plaukti. Na ir traukiasi, tiesą sakant, dar ir užsišoka ant, ant e, ties Garliavą ant e, Nemuno forsavusių mm, sovietinių dalinių. Nu, pačiam Kaune nuo Leksoto šlaitų apšaudo gana stipriai e, sovietinius kareivius. Prie Palemono įvyksta susidūrimas ir, ir ten, taip sakant, ne tiek dieną, tiek naktį, taip sakant, parą pasišaudo, stipriai pasišaudo. Tai jeigu kalbėt apie kokią nors Kauno karinę operaciją ar, ar Kauno mūšį, tai reikėtų turbūt Palemono mūšį vadinti. Ir, ir bendrai, ataskaitose tai prirašė visokių grožybių, kiek čia tankų užgrobė, kiek čia ko dirbtuvės su taisytais, netaisytais, arba pamesta karinė technika. Žuvo apie tūkstantis vokiečių Kaune, kur jie čia taip sugebėjo žūti, nelabai įsivaizduoju, o apie 8 tūkstančius dar po to prigaudė į nelaisvę ir, ir, ir panašiai. Na, greičiausiai tai taip, čia toks karinis pasigirimas. Reikalas tame, kad už Kauno paėmimą paminėjo jį Maskvoje iškilmingų saliutų, iš ten, dievo žino, kiek ten, ten patrankų, ir, ir apdovanojimų buvo, ir, ir panašiai, nors atskiro medalio, kad už Kauno paėmimą ne, nebuvo. Vis tik čia tas paėmimas toks. Ir pats dalinys, kuris va, užima Kauną, tai jie vyksta susidūrimai prie, prie Kauno pakraščių, prie Palemono ir, ir geležinių vadinamų vartų. Na, tie geležiniai vartai kažkada tvirtovės buvo savanorių prospektas, kur kertasi su tvirtovės e, alėja dabar, e, aklųjų kombinatas, kas ten Grinčiupio prekybos centras. Na, tai va tenai šiek tiek pasišaudo tai sugalvoja tokį gudrų manevrą, forsuoja nerį, du kartus forsavo. Iš pradžių į vieną pusę, į Vilijampolės pusę, džigiavo į Vilijampolę, pamatė, kad vokiečių nėra, tada forsavo vėl nerį, persikėlė į Kauno į Senamešio pusę, na ir, ir irgi aptiko, kad vokiečių ne, ne kažinkas. Ir, ir galima Kauną, taip sakant, užimti. Užėmė. Tai man regis daugiau turbūt šaudė amunicijos švesdami Kauno paėmimą, per Maskvos saliutą, negu realiai Kaune ką nors padarė. Na ir Kaunas, aišku, nukentėjo. Na, kaip nukentėjo? Nukentėjo nuo to, kad vokiečiai atsitraukdami vykdė tam tikrą išdeginto žemės e, politiką, tik tai labai čia Kaune įsisiautyti nespėjo. Ką sunaikino, tai getą. Na ir vėliau ten Demokratų gatvė, Sąjungos aikštės, na ir atstatinėjo, atstatinėjo naujus ir so, sovietinius stalininius ir, ir vėliau nestalininius daugiabučius. E, ten ta Viljampolės dalis tiesiog buvo e, sunaikinta. Bet čia sunaikino ir, ir getą likviduojant ir šiek tiek vėliau dar sugebėjo padeginėti ir, ir atsitraukiant e, susprogdino infrastruktūrinius objektus. Tai yra vandentiekio tiekimą iš, iš ir Kaune, ir, ir iš Kleboniškio. Susprogdino abi elektrinės, tai viena stovėjo prie mm, karo muziejaus, kita, na, ir, ir, kita, kita buvo Petrašiūnuose, abi susprogdino sprogdino ir gamyklas, bet su gamyklų sprogdinimu tai jie taip, kaip čia pasakius, gudriai elgėsi. Jie sprogdino tas gamyklas, kurias prieš tai išvogė ir išplėšė. Toks truputį e, paslėpti. Na kaip išplėšti gamyklą, gali stakles ir, ir įrangą išve, išveži ir tada va, likvidavome. Tai, tai irgi pasidarbavo, bet čia greičiau jau buvo tiesiog toksai karo plėšikavimas. Mm, besprogdinant e, elektrinę, nes Kauno centras tai nukentėjo greta stovėjęs na, pas aukščiausias ir moderniausias e, Vailokaičio daugiabutis namas. E, ir karo muziejus stipriai nukentėjo, ten, ten ir strigo, ir be langų liko, ir, ir stogas sugriautas, tai, tai dar ten vėliau per lietų ir, ir visokių bėdų patyrė. Susprogdino vidų rūmus, Mm, Aleksote, kuo tie užkliuvo čia ir paaiškinti sunku. Berots vėl ta pati istorija. Iš pradžių viską išvogė, o po to, kad mm, nelabai matytųsi, kad viskas pavokta, padėjo sprogmenų. E, visi tie siautėjimai, Kaune už juos buvo atsakingas toksai baronas Albrechtas Dižonas von Monteto, e, vokiečių, čia ne, ne Napoleono laikų likęs 12 metų žygio veikėjas, mm, paprašiau paprasčiausias, e, na, karo nusikaltelis. Jį galų galiau už tuos visus naikinimus ir deginimus. Na, aš suprantu, kad tai truputį kvailai skamba palyginus vos ne 60 tūkstančiai žudytų E, žydų, tai dabar e, nukentėjo, nu, nukentėjo Vilijampolė, nukentėjo m, mm, infrastruktūra, geležinkelio stotis susprogdino, e, įkišo su sprogmenim vagonus į tunelį iš abiejų galų susprogdino, vėliau atkosi dabar tunelis trumpesnis negu kad buvo. Tiesa gerai, kad viso dar nesusprogdino, ten liktai gyventojai papirko sprogdintojus, kad, nes virš tunelio ten namai žmonės gyveno, tai, tai būtų, būtų jam labai nekai pasibaigę. Na, tai palyginus su tais pastatų gretim ir žmonių mirtis, tai čia, čia tas pats kaip postringauti, kad girdi per karą nukentėjau, dvi vištos dingo. Tai, tai ne, bet, bet ir tai buvo karo nusikaltimas ir 46 metais įvyko Rygos e, procesas. Tai Štalek ir, ir Vada ir perėmė e, e, Gelekį E, bei tą mano minėtą generolą, kuris čia už tas išdegintas žemės buvo atsakingas, e, nuteisė ir, ir Rygoj pergalės aikštėje pakorė. E, ir tą procesą aprašė ir, ir tiesą sakant filmą net nufilmavo, jeigu negalite gyventi į pakaruoklius nepažiūrėję, tai galite užmesti akį, internete susirasite. Žodžiu, kažkaip apibendrinant, 40-41 metai Kaunui buvo reikšmingi tuo, kad e, Kaunas iš multikultūrinio tokio daugia taučio, nei šio, nei iš to e, atsibudo 45 metais, kad negana to, kad gyventojų stipriai sumažėjo. Tiesą sakant, trečdalis liko. Tiesa, dalis e, gyventojų grįžo, nes, kaip minėjau, išsibėgiojo buvo Na, bet mano pačio giminės atsimena, kad dar iki 46 metų Kaunas tai tiesioginė prasme atrodė kaip išmiręs pustuščia, daug būtų, kur tik tai duris už, uždarytos ir, ir žmonių nė, nė, nėra gatvės tuščios ir, ir bendrai. Infrastruktūra daugiau mažiau vandentekį ir elektros tekimą iki 45 metų sugebėjo aptvarkyti, o 45 ir sutvarkyti. Tai, taip, kad gyventi buvo galima. Su, sugravimų ir sudeginimų tokių kaip klai Klaipėdoj, kur, kur vos ne visą miestą nušlavė, ar Vilniui, kur 98 procentai namų e, vienai par kitaip e, karo veiksmų sužaloti Kaune, tokio masto e, nebuvo ir gyventi buvo galima ir prasidėjo tas gyvenimas. Prasidėjo veikimas žmonių, na, iš tų vietovių, kurios sudegė per karą, Kaune buvo galima įsikurti. Važiavimas darbininkų, kurie, na, kažkokią profesiją turėjo, pas juos ten buvo viskas su žeme sumaišyta. Ir prasidėjo kryptingas dar ir žmonių vežimas e, so, Sovietų sąjungos. Ir iš Sovietų sąjungos, ir sovietinių institucijų dėka į Kauno mokyklas e, ir, ir įvairiausias gamyklas. Tai šiuo požiūriu taip. Bet, bet, gyventojų struktūra keitėsi, Ir e, Kaunas iš to keisto tokio, nekeisto margo e, rusų, žydų, vokiečių, dar nežinia ko miesto virto iš principo lietuvių ir su nedideliu daugiausiai na, rusų palikimu. E, prie visko dar reiktų pridėti, kad taip, prasidėjo po karo ir Lenkų repatriacija, tai dalis tas, kas tie, kurie galėjo ir norėjo ir sugebėjo išvyko. Represijos e, palėtė sovietinės, e, beje, ir, ir žydus lygiai taip pat kaip, kaip, kaip ir lietuvius, dar procentais imant ir daugiau 41 metais žydai iš, išvežė, nes, na, buržuazija, rabinai, sionistai, visi jie sovietų režimo priešai, visus juos ir, ir, ir, ir naikino. Na, ko ne, neišvežė, tuos sunaikino vokiečiai. Ir Kaunas taip tapo pačiu lietuviškiausiu Lietuvos miestų po antro pasaulinio karo, tokių lietuviškų, kad jau tik e, vėliau, jau čia devintam dešimtmetį panevežys pralenkė. O iki tol 94-5 procentai gyventojų e, vienai par kitaip e, lietuviai, arba jie gal nebūtinai lietuviai savo kilme, tai tada jų, jų bent jau na, šeimos lietuviškos, sakykim taip kalba lietuviškai, vaikus stengiasi lietuvių e, mokyklas leisti ir bendrai, čia, kad vėliau negrįžti, Kauno rusų bendruomenė, ji labai tokia savotiška, ji net netokia kaip Vilniuje ir, ir jo labiau netokia kaip, kaip, kaip Klaipėdai, kur, kur ten vien tik tai e, kolonizatoriai ir, ir okupantų palikuonis. Ne, Kaune gyveno rusai visų pirma stačiatikė, dievas žino nuo kada ir kiek, bet uh, liko bendruomenė iš e, Rusijos imperijos laikų, jiem tie sovietai, tai žinote, buvo šiaip savo ir jų palikonim. Nieko gero. Dar, dar bijojo, kad ne, ne kokiais baltaisiais neapkaltintų ir, ir, ir į Sibirą neišvežtų. Ir kita labai didelė dalis buvo sentikiai. Aplink Kauną tų sentikių kaimų ir bendruomenių buvo, E, nemaža dalis e, jų kėlėsi į Kauną ir tiesą sakant, čia tos santykių bendruomenės, tas santykių na, pogrindis, galima sakyti, jisai buvo, buvo gana ryškus yra ir dabar. Ir, ir jų palikoniai, tai jie tokie, gali jau ir religiją būti praradę, likusios rusiškos pavardės, jie save kaip ir rusais laiko, bet jie Lietuvos rusai. Ir, ir tai iš tiesų labai sakykime, hmm, skirtingas jų požiūris į Lietuvą, skirtingas į Rusiją, į visokius Putinus, okupacijos ir, ir kitus dalykus. Tai nelabai džiugino Kaune ir tie Kauno Rusai sovietinė valdžia. Įtartini tokie, švelniai tariant, Na, jau visai blogai e, sovietam atrodė, kad Kaune ar bendrai Lietuvoje gyvenantis, atvykę iš kitų respublikų, ar ukrainiečiai, ar, ar kokie gruzinai, ar, ar armėnai, ar, ar ir tie patys rusai, jeigu sukuria šeimas, tai išeina, kad jų palikuonės jau tokie daugiau lietuviai, negu kad armėnai, ar, ar kazakai, ar, ar dar kas nors tokio. Vyko lituanizacija, o ne rusifikacija. Mm, e, naujai atsikėlusių į Lietuvą gyventojų. Na ir Kaunas šiuo požiūriu buvo to proceso prieš akį niekur ir kitur tokių dalykų Sovietų Sąjungoje mm, nepavyko aptikti ir, ir, ir pamatyti tik tai e, Lietuvoje. Tai taip, nukentėjo Kaunas saliginai mažai, išdegę, išdegusios vietovės išnaikintos, na, jas gana greitai užstatė, užstatė nau, nau, nau, naujos statybos e, pastatais, planinės statybos e, pastatais, nenukentėjo privatus sektorius, ten, ten kur privatus ar pusiau, ten kelių savininkų namai liko. Uh, Nu, Infrastruktūrą, kaip minėjau, taip pat uh, atkūrė gana greitai, na ir, ir, ir tiltus, ir, ir, ir elektrinės mm, at, atstatė. Na, vietoj tiltų kurį laiką pantoninius tiltus naudoja, keltai plaukioja, tiesa, ilgai dar su tais keltais uh, plaukioja, Mm, kol, kol e, Eigulių tilto nepastatė, tai dar per nerį, dar mano vaikystėje plaukė, iki, nežinau, man regis 80-mečio sugebėjo plukdytis. Mm, žmonės iš Viljampolės į, į, kitą, į kitą Kauno mm, pusę. Ir prasidėjo nauji laikai, tai yra partinio, sovietinio, nomenklatūrinio vadovavimo laikai, apie kuriuos jeigu nesupyksite, na, o jeigu ir supyksite, tai ką, ką dabar aš jums padaryti galiu nieko. E, pakalbėsime per kitą paskaitą. Viso geriausio.